А ние стигнавме до третата глава од книгата И ти можеш да одиш по вода. А што беше да се подсетиме одењето по вода? Верата е одењето по вода. И видовме дека Петар на наредбата од Христа дојди, тргнал по водата и се случило чудо. Петар чекори по површината на водата. Невозможно. И тоа со Господа се и може. И што се случува одеднаш? Но, Мате 14 глава 30 стих е тоа. Значи, Мате 14.30. Но, кога го виде, силниот ветер се исплаши. Чекајте. Да, да застанеме тука. Претходно не го видел силниот ветер? Да се подсетиме, да се подсетиме, пловеле наспроти ветрот. Ветрот дувал во нив. Ветрот бил присутен. Како се одеднаш Петр го гледа ветрот, предходно не го видел. <laughs> Вели писател доде, како да е погрешно, местото вика да се подсетуваме сега на ветрот, вика Петар несомнено го видел и порано ветрот. Кога истапил од коработ и почнал да чекори по водата, Петар не се движел во транс. Дали тоа него водење по водата било во транс? А, несвесен за реалноста околу него, несвесен дека му се влажни нозета, да кажеме, дека гази по вода. Не бил свесен за тоа. А па бил. Прошањето се наметнува овде, вели, дали верата ни ја одзема моките да ја согледаме реалността, таква каква што е, е прошањето. Или пак е токму спротивното. Дали верата значи вон реалноста, не знам, како некоја си йога тамо, се празниш од себе си, не знам, во некоја нирвана навлегуваш или не знам како ги викаат тие состојби. Или пак ти си во <laughs> сосема свесен за реалност. И еве, сега се спомнува еден од примерите кој што мене исто така ми е поумилен и ме воодушевува со случајот на Елисей и неговиот момок кога се ногиат во Дотан и се обколени од сирската војска. Сирска. Сирска. Асирска. Обколени со голема војска, конјаници, коли. А знаеме, пред кога се подсетиме, царот, на царот му било чудно и, и си рекол, мора да има шпион некој во нашите редови, затоа што овој Елисеј, таман ке чуеме таму е, ќе отидеме го нема што е информиран уште пред нас. Веројатно има некој шпион што му подкажува. <laughs> Заборавиле дека има Господ кој што се гледа, нели? И, и еве сега, конечно, го обколуваат во дотам, но ова, се, сето било во Божито провидение. И наутро се будат и момокот ја гледа таа војска и се плаши. Еве како Петр што се исплашил од ветрот кој го видам. Но Елисеј се моли, што се моли? Да му ги Господ отвори очите на момокот, што да види сега? Да види нешто што предходно не видел. Не читам никаде, не знам точно кај беше ова, јас читам од книгата, мислам од текстот, али беше во Цареве негде таму, кај не беше? Да. Ке го најдеме текстот, не е проблем. Тој е познат настан. И му се отвараат очите и сега тој на гората, на ридот таму гледа од градот, значи гледа дека градот е обколен и сега со некоја друга војска. Гората е полна со кони и огнени коли, полна со господова војска. Е сега, решението и одговор на прашањето погоре што го поставивме, дали верата ни ја одзема мокта да ја согледаме реалноста или нешто друго. Значи, верата не ја занемарува реалноста, која што ни ја откриваат нашите сетила. Тука е. Реалноста е тука, но таа го прифаќа фактот дека проблемот е тука, но ја открива и вишата, поважната реалност, го открива Бога, неговото присутство. Тоа е верата. Павле ова го имал на ум кога во второ послание до Гриканите 4.18 ке напише. Зашто ние не гледаме на она што е видливо, туку на она што е невидливо, зашто видливите работи се минливи а невидливите се вечни. А како можеме да гледаме на оно што е невидливо? Само со вера. Само со тие духовни очи. И наистина е тешка оваа мисла и за сите нас, а камо ли за некој надвор, што ќе му кажете, или може би се наводја во некоја неприлика и ќе се обидете да го тешите. И може би веќе користите некој ваков пример. Како тој ќе ве разбере, кога тој е од крв и месо, како истина вие, и тоа што го гледа со очи, тоа го гледа. Не може да види нешто повеќе. Материјалното, оно што е, знаете, има еден куп луѓе што ќе кажат, ја доека да не пипнам, не, не видам, не верувам. Нешто како Тома, да. Значи, како да го прифатиме фактот дека постојат и други конјаници, и друга војска, и која што е на наша страна, и која што е во функција нас да не брани? да не одбрани од таа мокна сирска војска. Кои што исто така се реални. <laughs> Значи, таа војска е реална, таа не е некоја имагинарна. Па знаете, Исус во една прилика ќе каже ја цел легион војска може, односно ангели да, да повика. И да не се случи ова апсење, парафразирам. Ги тоа моето царство не е од, од овде, Јас сум дошол со друга мисија. Моето царство е поинакво. Значи, наистина, нашите сетила се створени такви, да го забележуваат оно што е објективно, оно што е материјално. Но ние сме исто така створени како духовни существа. Да ги согледа, да ја согледаме и да сватиме таа духовна реалност. Меѓутоа, со настапот на гревот, гјаволот се обидел и тоа во голема мера да ни го заслепи нас тоа духовно око и веројатно целта му била тотално да не ослепи но Бог не го дозволил тоа, притекнал на помош. И така и ние гледаме околу нас, го гледаме она физичкото и материалното. И многу добро и јасно е гледаме ситуацијата околу дзидовите на градот Дотан. Гледаме огромна војска, обколени сме. Меѓутоа, многу често не го креваме погледот од гората, да, ги, да ја видиме онаа друга реалност, да ги видиме оние други конјаници. И ги гледаме со слепи очи нашите лични греови и викаме не можеме. Сме се обидели еднаш, два пати, три пати, паѓаме на некоја своја слабост и викаме ќе подигнеме тука плюс уште некои шатори, тука ќе се улогориме и не мрдаме. А Господ напред маршира и ако ние не го следиме, останавме тука. Останавме позади. И дали некојаш може би сме се запрашали и сме рекле, чекај, дали јас ова на кое што паѓам денеска е истото тоа на кое што паѓав и 97-ма, откако сум верник. И дали јас не сум укотвен, значи тука, не мрдам, или еве во случајот на Петар, може би сум во коработ и не мрдам од коработ, односно уште полошо е ситуацијата сегашна на Петар. Тој тргнал по водата, посигурен бил во коработ, нели? Ама сега тргнал по водата и одеднаш се плаши од ветрот и ќе осети тонење. Тоа уште пострашно. Вие сте насред вода, во море. Телесното око го гледа проблемот, но духовното око го гледа решението. Сомножот го гледа она што за него е реалност. Елен Вајд пишува дека во одбрани пореки на страна 28, дека сомнежот ја заслепува нашата мок на запазување. Сомнежот е страшна работа. Сомнежот ја јаде верата, а и обратно верата го јаде сомнежот. Меѓутоа, сомнежот е многу посилен секогаш, многу повеќе може да изеде од верата, од прости причини што ние сме во грешна природа. Таков е садот. Еве е провета, да земеме една е провета и сега ставаме состојка вера, ставаме состојка сомнеж. Ако повеќе има сомнеш, ќе јаде верата. Ако има повеќе вера, ќе јаде сомнежот. тоа кажа, поради нашата грешна природа, сомнежот е секојаш многу силен. Но, и што е сега клучното тука? затоа малку покасно но вака вели тука. Вели верата, духовното око се пробива преку плаштот кој што ја крие вишата духовна реалност и јасно ја гледа таа духовна реалност. Значи, верата се пробива ни стој плашт, кој што ни е препрека да видиме, да ја видиме таа друга реалност или таа друга димензија, да кажеме. И јасно ја гледа таа реалност. Сомнежот пак се тресе поради непријателот што го обкружува дотан, а верата е смирена затоа што ја гледа конјите и огнените коли. Божиите коли и коњи. Таа е смирена. И знаеме, совршената вера и совршената љубов го изгонува стравот. Вели еден стих. Тоа е наистина така. Но духовното око гледа само со помош, ова е многу битно и многу добро срочено овде. Но духовното око гледа само со помош на светлосниот одблесок, односно светлоста која што се гледа во славата која што одблеснува од лицето на Исуса Христа. Нормално, верата во Исуса Христа е таа кој што ќе ни, го, ќе ни го отвори тој видик и тоа духовно око. Ако го свртиме погледот од Исуса, што се случува? Ќе не обземе страф, како што Петар се уплашил од ветрот. Значи, тој го видел ветрот. Тоа самото покажува дека го свртил погледот од Исуса. Вие не можете да гледате и со духовното око, како и со телесното. Можете да гледате на две места веднаш. Ке гледате на едно автоматски сте го свртеле погледот од тоа другото место. додека гледал на Исуса, чекорел, го свртел, еј, ветар, како да предходно не бил ветрот. И страв почнал да тоне. <laughs> да, да. Затоа Павле и напишал, велја, телесниот човек не го прима на што е од Божиот дух, зашто тоа е безумство за него, и не може да сознае зошто за тоа не треба зошто за тоа треба да, да, да расудува на духовен начин. Чи, значи, нас често пати не прават луди, затоа што ете, Господ барем понекогаш ни ја дава таа привилегија да погледнеме со духовно очи, со духовни очи, да погледнеме војнината, благодарејќи на откровенијата што ни ги дал преку пророците и своите слуги. А другите гледаат на нас како, како лудаци, Зато што они гледаат најнормално како и со телесни очи. Не го гледаат тоа што ние можеме да го гледаме. Тоа е верата, тоа е тоа духовно око. Значи, овде вели, ветрот на вистина дувал со истата силина и кога Петар побрал од Исуса, нареди ми да дојдам по главата. И тогаш бил силен и присутен. Меѓутоа, немал тогаш проблем Петар и тргнал по водата, но се оденаш го гледа ветрот. Значи, нема, не може, ако го свртите погледот од Исус, од Исуса да имате успех. И не може верата да ви расте. Верата е таму. Во Христа, Христа го наоѓаме и ни се открива во Божјата реч, како вели верата доаѓа од слушањето на Божјата реч. И сега оденаш, ни се трга погледот и не гледаме во Исуса, гледаме во брновите, гледаме во ветрот, се плашиме, страв, сомнеш, стоиме безпомошно, односно Петар не стои не почнал да тоне. Значи, како што спомнав и предходно, сега сте во уште потешка ситуација отколку кога сте били во од Отколку пред да зачекорите во, та, во тоа немирно море. Зато што сте во водата и тонете. Во истиот момент кога оваа неволја го снашла Петра, се случило и нешто друго. Вели овде здогледал огромен бран за само, на само неколку метри, како бесно и незапирливо се приближува кон него и тој бран уште повеќе му го попречува погледот кон Исуса, но проблемот не е во бранот, не е во олујата, не е во ветрот, туку во духовното око сега не гледа. Предходно гледало, меѓутоа сега не гледа. Не го гледа Христа, тој може да преку да го види Христа со духовното око, затоа што спомнавме предходно, верата го трга тој плашт Не знам какви да се ридови и планини, вие гледате низ тоа и преку тоа, гледате во она што е невидливо за голо човечко, физичко око. Кога почнал да тоне, вели Петровата гордост и само задоволност исчезнале. За ова повеќе следниот пат изборам. Тука бил проблемот на Петра задоволност и гордост. Дури, еј, тоа за следниот пат, меѓутоа да најавам, јас одам по вода, еј, видете ме, видете ме, одам по вода, <laughs> да се пофали на своите <laughs> пријатели, Уч... соученици, да кажам. Одам по вода, Исчезнале и обземе во страв почнал да тони, Една мисла му дошла, Господи спаси. нормално, Господ е тука. И некојаш, и нај, најчесто, доволно е само толку, се новините во опасност, Господе спаси ме, најискрено, наједноставно. Господ е тука. Господ бил тука. И веднаш му подал рака. Пазите, имало расстојање, може и тука да размислуваме. Имало расстојање меѓу Петар и Исус. Петар не дошел одма до Исус, Но, внимавајте текстот што вели. Овој почнал да тоне, вика, спаси ми Исус одма тука. Раката, фу, губа. Тука е Господ. Господ не е далеко. Само повикајте. Кога водата се испречила помеѓу Исуса и Петра и го спречила ученикот да го види својот Господ со телесното око, тој понатаму можел, како што кажа, да види со оно духовно око, доколку неговото јас не се испречило меѓу нив. И тука е најголемиот проблем нашето јас е тоа што највеќе се испречува меѓу нас и Господ. Че значи, тоа наше јас, кое што може би некојаш умрело, ама знае да воскреснува често пати, ако не го држиме под контрола со Божја помош. Тоа наше јас е најстрашно, дури и денеска спомнавме, најголемата борба, најстрашната битка или вчера беше, е токму со самите нас. Тоа е најтешка и најстрашна битка. И вели, меѓу Петар и Исус покасно ќе се најде и друг многу потемен и по-висок бран, алудирајќи на моментот кога Петар ќе се откаже. Исус. Тој исто така се појавува преку ноќ, и тоа најтемната ноќ во неговиот живот, и се појавило од истата причина. Поради само задоволноста и вртењето на погледот од Исуса. Но тука бил Исус, се сеќавате во тој момент, да Исус го насочи погледот кон Петар и им се сретнат погледите. И ако читате во коптичот на Викоите, тоа бил клучниот момент кога Петар, на, кој што на Петар ке му помогне да он вистински после се обрати и стане така верен Христов следбеник. Токму тој момент на сожалување, тој поглед Христов кон Петар, а не на осуда. Но, мора да заклучиме не само за Петр, туку и за сите нас. И ние, во нашето одење по вода, често пати се сретнеме со ветришта, со бранови, но и за Петр, и за нас е потребно да го видиме ветрот и е потребно да ги видиме брановите. Зошто? Па таа само задоволност и таа горост треба да се срушат некако. Треба да ги согледаме своите слабости. Не може никој од нас да оди по вода, односно во превод, да има цврста вера, ако предходно не си се согледа во вистинското светло. Не си се види онака како што Господ го гледа. Тоа е факт. Петар бил навистина искрен, вели овде, но не се познавал себе си. Петар бил искрен, наистина. Гледаме од сите негови, од сите ситуации во кои, нели, ете, искрено реагира, веднаш и тука, идеме ние со тебе, Каде и да одиш, јас те следам. Искрено го кажал тоа, но не се познал себе си. Не бил свесен за собствените слабости, а некои своји најозбилни недостатоци ги сметал за доблести. И дали е тоа случајот со некој од нас, или со сите нас може. Дали <laughs> таму кај што сме најслаби, може би имаме некои големи недостатци, ние ги сметаме, ние тоа го сметаме за доброст. Видите, тоа е Тоа е многу криво гледање на нештата. Значи, црното го правиш бело. Меѓу нас има многу такви кои што се искрени во својата желба да му служат на Исуса и кои во некој миг од своето искуство секако ќе бидат доведени во ситуација да ги видат ветрот и брановите. Со други зборови, мораме да се видиме себе си однакви какви што навистина сме. Доека ова не се случи, може би никако нема да можеме да ги запознаеме своите ужасни духовни и морални недостатоци а без тоа не е можно да одиме по вода. И ова се, овие зборови ги подлеков, гласи, викаат вака. Пред да станеме способни да одиме по разбранетото море пред себе, мораме да се соочиме со недостатоци кои ни се толку при срце, со умилените греови кои можеме и не сакаме да ги видиме, со нашите слабости, со нашиот вистински карактер, со нашата самозадоволност и немоќ. Мораме. Мораме да сватиме дека оно што го сметаме за своја најголема сила е можеби точка на наша најголема слабост. И сега гледам Волгица и таа го цитираше денеска стихот на Павле во Коринќаните 12.9. Зашто мојата сила, Павле му се обреке на Бога, се покажува совршена во слабост. Ова Павле можел да го каже затоа што се согледал себе си ги согледал своите слабости, се видел каков и Да. Нашата сила, ова е од второ сведоќство, цитат, е всушност слабост, но она која што ја дава Бог е мокна секој кој ќе ја прими да го напреди во повеќе од победник, да направи од него повеќе од победник. Тој Божијата сила, не нашата. Ако кажеме дека нема сила во нас самите, дека Христос е нашата сила, тоа не значи дека се ослободуваме од одговорноста и стануваме пасивни. Е, се, Господ за мене воја ке направи, тоа ке направи, Господ за мене се прави, јас сум пасивен. Пишувајќи за ова, Елен Вајт ќе каже, значи во еден друг свој цитат во сведоштвото, пето сведоштво, страна 514-515 и со ова ќе завршиме. Цитатот вели, ќе имаш сила од Бога која ќе се спојува со неговата сила и нова светлост, дури и светлост на жива вера и ке ти, ке ти биде дадена. Во тебе ке има сила и ревност и бистрина која ке те направи како совршено орудие во Божите раци. Да. Тамо е нашата сила. И ако гледаме на Христа, тоа тогаш нито еден бран, нито една бура нема да не поколева, нема да тонеме, нема да току сигурно ќе чекориме по површината на водата, а и ако ете Господ дозволи некојаш да видиме бран, да видиме ветер, тоа е за наше добро, за да ги согледаме нашите слабости и да сватиме, значи пазите кога ќе сватите колко сте слаби, тогаш доаѓа оно следен чекор. Господе, јас сваќам дека сум немојќен и не можам, јас ти се предавам на тебе, јас барам од тебе сила, ти водиме. Тоа е тоа. А се додека не сватиме, се додека сметаме дека сме некои нешто, дека имаме сила, не ни е потребен Бог, а тоа значи тонење, тоа значи давење. Дека Господ ни помогне и нека од овој, еве, пример на Петар многу научиме. По овој писател напишал цела една книга на врзносно на овие неколку стихови. Че значи, наистина тука се кријат многу вистини. Дека Господ не води со вера, цврсто чекорејки, у површината на водата и оваа седмица во која што навлегов. Амин.